Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունն Ալբանդյան Մամեդիարով հանդիպումից էական ակնկալիքներ չունի։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում վճռական փուլ է սկսվել։ Արցախում եգիպտացորենի βέρքի իրացման խնդիր չկա։ Վերականգնողական բժշկության ժամանակակից միտումները խորագրով միջազգային գիտաժողով Ստեփանակերտում։ Արցախում թթից պատրաստած դոշաբը մեծ համբավ է վայելում Հայաստանում ու Սփյուռքում։ Գութան ազգագրական երկիպարի փառատոնն այս տարի կանցկացվի նաև Արցախում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը նահանջել է FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումից շրջադարձային ակնկալիքներ չունի։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նալբանդյան Մամեդիարով հանդիպումից էական ակնկալիքներ չունենք, որովհետև Ադրբեջանը իրականացնում է հակահայկական քաղաքականություն, որը չի բխում բանակցային գործընթացի տրամաբանությունից, ասել է Շարմազանովը։ Նրա խոսքով վերջերս Ադրբեջանի նախագահը կրկին խոսեց ոչ քաղաքական լեքսիկոնով, ստեր տարածեց հայտարարեց թե Արցախն իրենց պատմական հողն է։ Պատմական հող ունենալու համար նախ պետք է պատմություն ունենալ, ասել է Շարմազանովը եւ հիշել Դոստոևսկուն, ով իր ապուշը գրել էր 50 տարի ավելի շուտ, քան Ադրբեջան պետության ստեղծումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայկական կողմը քննարկման առարկա է դարձրել Արցախի ղարքավիճակի եւ դրանից բխող հարցերի լուծումը։ Այս մասին նշել է Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը։ Նրա խոսքով այս պահին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում բավական վճռական փուլ է սկսվել, քանի որ Արցախին վերաբերող այնտեղ կան թե ապրիլյան պատերազմի գործողությունների մասին հայցը, թե Արցախում պատիժ կրող ադրբեջանցի դիվերսանտ Ասկերովի հայցը։ Գևոր Կոստանյանի խոսքով այդ հարցերի շրջանակում իրենք քննարկում ու ներկայացնում են բոլոր այն փաստարկները, որոնք ըստ էության հիմնավորում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ունի պետությանը վերաբերող ու պետությանը բնութագրող բոլոր հատկանիշները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում քննարկում են բազմաթիվ գործեր, որտեղ ուղակի եւ անուղակի քննարկվում է Ղարաբաղի ոչ թե միջազգային իրավական կարգավիճակի հարցը, այլ պետության ատրիբուտիկային վերաբերող հարցերի քննարկումը, որովհետեւ պետությունը որպես այդպիսին ունի մի շարք հատկանիշներ, որոնք սահմանված են Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիայով եւ Եվրոպական դատավարության ընթացքում այդ բոլոր հարցերը ուղակի եւ անուղակիորեն քննարկվում են։ Այդ պահը, երբ որ Եվրոպան սկսեց քննարկվել Ղարաբաղի կարգավիճակի, Ղարաբաղի անկախացման գործ գործընթացի, Ղարաբաղի պետականության եւ պետությանը վերաբերող հատկանիշների արկայության հարցը երբևէ իրավական հարցության մեջ չի քննարկվել։ Դա քննարկվել է բացառապես քաղաքական կամ հասարակական քաղաքական կոնտեքստներում։ Եվ եվրոպական դատարանում վարույթների ընթացքում առաջի ֆորմատն է, երբ որ մենք քննարկման առարկա դարձնում ենք Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ դրա հետևանքով առաջակող հարցերի լուծումը։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմի օրերին Թալիշում ռազմական հանցագործություններին, նա նշել է, որ բոլոր հանցագործությունների հետ կապված եվրոպական դատարան բազմաթիվ հայցեր են ներկայացված եւ Հայաստանը որպես երրորդ կողմ ներգրավված է։ Ըստ նրա բոլոր հիմքերը բավականին անխոցելի են ապացույցները ամբողջական, որոնք իրենց ամբողջության մեջ հիմնավորում են, որ ապրիլյան պատերազմի գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացվել են ոչ միայն կյանքի իրավունքի դեմ, այլև խոշտանգումների, գույքի վնասման դեպքեր, այսինքն մարդու իրավունքների խախտման մի ամբողջ համալիր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախում շարունակվում են եգիպտացորենի βέρքի հնձի աշխատանքները։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանի խոսքով 2900 հեկտար եգիպտացորենի ցանքսից հացահատիկի համար հնձվել է 1100 հեկտար, իսկ սիլոսի 370 հեկտար։ Նրա տեղեկացմամբ միջինբեր կատվությունը հատիկի դեպքում կազմել է 31.5 ցենտներ, իսկ սիլոսի դեպքում 219 ցենտներ։ Հաշվի առնելով եղանակային անբարենպաստ պայմանները, այս տարվա բերքն այնքան էլ հաջող չէ, նշել է Կարեն Աղաջանյանը եւ ավելացրել, որ Արցախում եգիպտացորենի բերքի իրացման խնդիր չկա։ Փոխնախարարի խոսքով Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը եգիպտացորենի 1 կիլոգրամի դիմաց վճարում է 95 դրամ, իսկ այն հողօգտագործողներից, ովքեր պարտավորվածություն ունեն հիմնադրամի նկատմամբ, բերքն ընդունվում է 105 դրամով։ Արդեն 8-րդ տարին է ինչ Ստեփանակերտում անցկացվում է վերականգնողական բժշկության ժամանակակից միտումները խորագրով միջազգային գիտաշխով, որին մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրներից այդ ոլորտի հրճակավոր գիտնականներ։ Լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Ամենամյա անցկացվող գիտաժողովները բաղկացած են երկու մասից՝ գիտական եւ մշակութային։ Գիտական մասում քննարկվում են այդ ոլորտի ժամանակակից տվյալ этаպին բնորոշ զարգացումները, ուղղությունները, չլուծված հարցերը, խնդիրները, ինչպես նաև տարբեր երկրների դպրոցների այդ խնդիրների մոտեցման լուծումների առաջարկներն ու բնորոշումները։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Բենիկ Հարությունյանը կարևորում է նման հանդիպումները։ Այդ շփումները շատ մեծ դերակատարություն են ունենում, հատկապես որ մենք դա տպում ենք ձեռնարկի ձևով, բավականին սոլիդ։ Ես մեր վերջին դիտաժողովի նյութերը խնդրեմ ձեզ կտրամադրեն, կծանոթանալու եւ այդ դիտաժողովի նյութերը դառնում են տպագիր նյութ, նախ երիտասարդ գիտնականների համար դառնում են տպագրված աշխատանք միջազգային շրջանակներում եւ ՎԱԿ-ը պաշտպանում է, ընդունում է այդ գիտական աշխատանքները որպես լուրջ աշխատանքներ։ Երկրորդը հայտնի մասնագետներն էլ իրենց հստակ դիրքորոշում այդ խնդիրների նկատմամբ ասում են եւ դա դառնում է որոշիչ դիրքորոշում այդ ուղղության համար այդ էտա Միջազգային առողջապահության կազմակերպության տվյալների համաձայն բնակչության 10-ից 15%-ը հաշմանդամներ են, իսկ 21 տարի վերջում այն մոտավորապես կկազմի 1 միլիարդ։ Կարևորելով այս հանգամանքը առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը նշեց, որ վերականգնողական թերապիայի արկայությունը հենց թելադրում է ժամանակը։ Ոստի նման գիտաժողովների անցկացումը արտադիր է։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ հաշմանդամությունը դա միջազգային սոցիալական երևույթ է եւ Արցախը այդ հարցում բացառություն չէ։ Հատկապես հաշվի առնելով հետ պատերազմային տարիները, ցավոք սրտի բնակչության մի մասը կարիք ունի վերակառնողական բուժման ոչ միայն հոգեբանական, այլ նաեւ ֆիզիկական ռեաբիլիտացիայի։ Ես ողջունում եմ 8-րդ միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին եւ իմ կարծիքով դա սկիզբ կդնի եւ համագործակցության մասնագետների մեջ կլինի շատ մեծ ստիմուլ մեր մասնագետների համար եւ ինչու՞ չէ, սա կլինի որպես փորձի փոխանակում։ Գիտաժողովին Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերակազմողական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանը ներկայացրեց կենտրոնի գործունեությունը։ Վերակազմողական կենտրոնում հիմնականում աշխատում են վերականգնողական թերապիստները։ Իր մեջ ներգրավում է երկու մասնագիտություն՝ դա ակուպացիոն թերապիստներն են եւ ֆիզիոթերապիստներն են։ Երկու մասնագիտությունները ուղղված են ֆիզիկական վերականգնողական բուժման եւ անձի հաշմանդամություն ունեցող կամ տկարություն ունեցող անձի ինտեգրումը հետ իր ընտանիքին կամ հարությանը։ Գիտաժողովին ելույթ ունեցան նաև Մոսկվայից ժամանած պրոֆեսորներ, ակադեմիկոսներ, ովքեր ողջունելով նախաձեռնությունը հույս հայտնեցին, որ պատրաստակամ են բարբերաբար լինելու Արցախում եւ իրենց մասնագիտական հմտությունները կիսել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում մեկնարկել է Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հերանեկարները երկրորդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովը։ Այս տարի գիտաժողովին մասնակցում են 63 գիտնականներ ու փորձագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գիտաժողովի լիագումար նիստը մեկնարկեց Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի գիտաժողովի մասնակիցներին հղված ողջունի ուղերձի ընթերցմամբ։ Այն ներկայացրեց գիտաժողովի կազմակերպիչ Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորման հիմնադիր Ավետիք Հարությունյանը։ Այս նախաձեռնությունը լավ հարթակ է Արցախյան հիմնախնդիրը տարբեր տեսանկյուններից դիտարկելու եւ միջազգային շրջանակների ներկայացնելու համար։ Գիտաժողովում քննարկվելիք թեմաներն արդիական են եւ կարեւոր գիտագործնական առումով։ Ուրախալի է, որ գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել տարբեր երկրների գիտնականներ եւ վերլուծաբաններ։ Ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ գիտաժողովն արդյունավետորեն իրականացրել իր արժեր դրված խնդիրները եւ արժանի ավանդ կունենա Արցախի ու տարբեր երկրների գիտավերլուծական շրջանակների միջև կապերի ամրապնդման ուսումնասիրման գործում Ավետիք Հարությունյանի խոսքով գիտաժողովին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել գիտնականներ ու փորձագետներ Արցախից, Հայաստանից, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Լեհաստանից եւ Ուկրաինայից։ Բանախոսներն Արցախյան հիմնախնդիրներն ու լուծման հերանեկարները դիտարկելով տարբեր տեսանկյուններից ներկայացնում են այս կամ այն հարցի վերաբերյալ սեփական վերլուծությունները։ Իթիվս այլ նպատակների Ավետիք Հարությունյանը կարևորեց նաեւ Արցախցի ու արտասահմանյան հետազոտողների միջև հետագա համագործակցության համար հող նախապատրաստել։ Gracias. լսելի դարձնել հայ երիտասարդ հետազոտողների տեսակետները, ստեղծել բարենպաստ մտնոլորտ գաղափարների փոխանակման, գիտական երկխոսության ծավալման, արտասահմանյան գիտական հաստատությունների եւ գիտնականների հետ համագործակցության հաստատման համար, ինչպես նաեւ հույս ունենալ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրն իր բնակավարում տարբեր միջազգային հարթակներում կներկայացնի Արցախի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն եւ կդառնա Արցախի գիտության դեսպանները։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորումը հոգետանում ոչ միայն գիտաժողովի Ռոյի պատշաճ անցկացման, այլև հնչած ելույթները հնարավորինս լայն լսարանին ներկայացնելու համար։ Այս տարի էլ նախորդ տարվա պես աշխատելու են նշված ուղղությամբ տպագրված նյութերը տարածվել են հայկական բոլոր գիտակրթական հաստատություններում, տարածվել են նաև արտասահմանում մեր գործընկերներ, մեր հնարավորությունների չափով տարածել ենք այն, տեղադրվել է մեր գազམ་ակերպության կայքում եւ հարյուրավեր խմբերում ու գործընկեր կայքերի միջոցով այն տարածվել է։ Մեր նպատակն է, որ այս ավանդական դարձով գիտաժողովի շրջանակներում զեկույցները լինեն առնվազն ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով, որպեսզի արտասահմանում հետազոտություն իրականացնող այլ երկրի ներկայացուցիչները նույնպես կարողանան ծանոթանալ այդ Լիագումարնիստից հետո գիտաժողովի աշխատանքները կշարունակվեն իրավագիտության, քաղաքագիտության, պատմության, տնտեսագիտության, հոգեբանության եւ բանասիրության բաժանմունքներում, իսկ վաղը սեպտեմբերի 16-ին կամփոփվեն գիտաժողովի արդյունքներն ու կհանձնվեն հավաստագրերը, որից հետո հյուրերը կմասնակցեն Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնին։ Գյուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում թթից պատրաստած դոշաբը մեծ համբավ է վայելում Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այն որ Արցախի թութը թթեողին ու դոշաբը դեղամիջոցին հավասար զորություն ունեն հայերիս մոտ, արդեն ապացուցել պետք չի։ Յուրաքանչյուր հայ, ով այցելում է Արցախ, աշխատում է իր հետ Արցախից ամենից առաջ տանել թթեողի, եթե հաջողվի նաև դոշաբ։ Դոշաբը ստանում են սպիտակ թութը երկարատև ու առանց շաքարի հավելման եփելու արդյունքում։ Դոշաբ եփելու գործը Արցախում համարվում է կանացի աշխատանք։ Այս ցաներ աշխատանքում առանց տղամարդու օգնության անհնար կլիներ, քանի որ պետք է փայտ ջարդել, կրակ վառել ու կրակը միշտ տակ պահել։ Օրականում ապրող Ենոք Հարաքելյանց ընտանիքում սակայն դոշաբեփելու գործը վստահված է տղամարդկանց։ Այս տարի ամենայն բծախնդրությամբ Ենոքը հավաքել է թթենու այգու բերքը։ Նախորդ փորձը հուշել է օրականում ապրող երիտասարդին, որ դոշաբը մեծ պահանջարկ ունի շուկայում եւ եկամտի հուսալի աղբյուր կարող է լինել։ Փող ենք աշխատում, դա նպատակը է, դա գումար աշխատելու համար համել պարապ չմնանք։ Ենոկն արդեն հաստրել է նաև շուկան ուսումնասիրել ու չի զլանում 100 կիլոմետր կտրել անցնել, որ เป զի իր դոշաբը մթերման տեղ կամ մայրաքաղաքի շուկա հասցնի։ Դե Ստեփանակերտում մթերում կա, ճիշտն ասած ոչ բոլոր գործարաններն են մթերում, ոչ միշտ, բայց դե ստացվում այլի արանքում հետո տենց կարում ենք էլի վաճառենք։ Ես իմ նայած ամեն անգամ մի ձևով ստացվում է։ Վաճառքի գներից էլ գյուղացին չի դժգոհում։ Թանձր, քաղցր, մուգ գույնի օշարակը, որ պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ, օգտագործվում են նաև հազի եւ այլ հիվանդությունների դեմ։ Երևի հենց այս պատճառով է, որ գրեթե մեղրին հավասար գին ունի։ Իդեպ դոշաբ մթերող ընկերությունները նույնպես բծախնդրությամբ են մոտենում որակի հարցին։ Նայում են, պեսո կա, մաքուր, մաքուր չի, այդ տարբերակներն այլի։ Ենոքը դոշաբը եփելու գախնիկներին տիրապետում է մանկուց, փոքր տարիքից օգնել է մորը եւ ինքն էլ հմտացել է այդ գործում մերս յուղի աղջիկա եղել։ Տենց Իրանից տեսես սովորել եմ, ասենք հիմնականում թութը թափ ենք տալի, ճլխում ենք, լցնում գազաններ, կրակի վրա տակացնում, երրացնում ենք մի մոմենտ, հետո այդ երրացրած թութը լցնում ենք մեշոկերով քամում ենք, նոր այդ քամածը արդեն սոկը երրացնում ենք, դառնում է դոշապ։ Այնքան երրացնում ենք, ինչեւ մաշում ենք արդեն իր խտությունը ստանում է, արդեն լնում է դոշապ։ Ուրեկանում դոշաբեփելը հիմնականը զբաղմունք ու եկամտի կայուն աղբյուր է դարձել։ Սեզոնի ժամանակ ենոքի ընտանիքը միջև 4 տոննա դոշաբ է եփում ու հանձնում մթերող ընկերություններին։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ 2016-2017 ուսումնական տարում Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանն ունեցել է 28 շրջանավարտ, որից 26-ը հայտ է ներկայացրել ընդունվելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Այս մասին ասել է վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը եւ հավելել, որ նրանցից 10 շրջանավարտ ընդունվել է Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, Մեկ աղջիկ էլ ընդունվել է Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտ, մնացածները Ռուսաստանի տարբեր ուսումնական հաստատություններ։ Այս տարի ընդունված 56 սանից 7 աղջիկներ են։ Նրանք անցել են նախնական զինվորական պատրաստության կատարելագործման դասընթացներ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա ընդունվածների կրթական մակարդակը որոշակիորեն բարձր է, որն էլ հշտացնում է կրթադասի առաքչական աշխատանքները։ Տարեստարի ավելանում է վարժարան ընդունվող աղջիկների թիվը։ Այս պահին վարժարանում սովորում է 17 աղջի։ Գութան ազգագրական երկի բարի ամենամյա փառատոնն այս տարի հիանալի տոն կպարգևի ազգային երկու բարի երկրպագուներին։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու են նաև Մերանցիալի հայ երկի ու բարի երախտավորների կյանքին ու գործին վերաբերող ֆիլմեր, արժևորելով նրանց սավալած գործունեությունն ու մեզ փոխանցած ավանդը։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարի Գութանը կանցկացվի նաև Արցախում։ Գութան ազգագրական երկիպարի ամենամյա փառատոնն իրականացվում է 2014 թվականից, որն ազգային մշակույթը ճիշտ ներկայացնելու կարևոր նախաձեռնություն է, կոչված հայ ազգագրական երաժշտ արվեստի, երկարվեստի եւ պարարվեստի պահպանմանը, տարածմանն ու սերնդեսերունդ փոխանցմանը։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, ով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից համաներման արժանանալուց հետո մեկնել է Իսրայել, տեղափոխվել է Հայֆայի Ռամբամ բժշկական կենտրոն։ Բլոգերը մի շարք բժշկական հետազոտություններ կանցնի կապված առողջական վիճակի հետ։ Այսօր սեպտեմբերի 15-ին Պոլսահայ լրագրող Ստամբուլի հայկական բարբերականներից Ակոսի հիմնադիր եւ նախկին խմբագիր Հրանտ Դինքը կդառնար 63 տարեկան։ Դինքն իր ժամանակներում միակներով կոտրեց տաբուն ու նախընտրեց ցեղասպանության մասին խոսել հենց թուրքերի հետ, դուրս անելով հայոց ցեղասպանության թեման նեղ հայկական համայնքային կամ ընտանեկան շրջանակներից։ Հիշեցնենք, որ Հրանտինքը սպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում գտնվող Ակոս Թերթի խմբագրատան արչև 16-ամյա թուրք ազգայնական Օգյուն Սամաստի գրակոցից։ Հրանտինքի իսպանության վերաբերյալ դատավարությունը ձգվում է արդեն 10 տարի եւ դեռևս չի գտել իր հանգուցալուծումը։ Մարզասերների համար FIFA-ն հրապարակել է նոր վարկանշային աղյուսակը, որտեղ Հայաստանի հավաքականը 83-րդ տեղում է եւ նախորդ ամսվա համեմատ զիջել է դիրքերը 11 հորիզոնականով։ Դասակարգման աղյուսակի նոր առաջատարը աշխարհի գործող չեմպիոն Գերմանիայի ազգային թիմն է։ Ռումինիայի Մամայա քաղաքում ավարտվել է Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը։ Մինչև 18 տարեկան աղջիկների պայքարում հիանալի հաջողության է հասել Սոնա Ասատերյանը։ Նա 9 հնարավորից վաստակել է 7 միավոր եւ հրճակվել Եվրոպայի մինչև 18 տարեկան աղջիկների չեմպիոնուհի։